Hamilton баяр болжээ. Харин Пентекост танаар мэдик 50 өдрийн дараа утгатай үг байдаг. Харин Кристин өмнө юдэчүүд бас Пентекост баярыг тэмдэглэж байсан. Энэ ямар утгатай байсан бэ? Дэгүр өнгөрөх долоо на 50 өдрийн дараа Тэр хүмүүс бас баяр хийжсэн. Энэ баяр юу, энэ баярт юу санаж байсан бэ? Тэр өдөр юдэчүүд зөвд байсан. Тэгээд Тэнгэр бурхан Моис шин хөйл үлсэн. Тимотирас юдэчүүд энэ баярт энэ баярын үед тэр юм санаж байсан. Аа, Тэнгэр бурхан би нартай гэрээ хийсэн. Тэгээд Моист 장신 허일 욱순 시나이 올란다 욱순 디모치라스 오문 유대초딘 바이르 베사 하린 예수신 따라 바스 크리스틴 바이르 보슨 인 바이르 비나 유사나 제가회 디루두르 아리운순스 마리아 샤운arte хам бесан ник газарт ариунсунс боссан бинар сай сонсо Tirar yusu yaz bosambe salih bas galşik. Bos. Salih binler midik ha inodrulu zarimda salihte bolcega salih ca huçadal yum. Bas gal halon yum. Timotiras tirudur ariunsun şevnart yuğuksun be huçadal бас халуун юм дотор байсан. Тэгээд энэ ариун сүнс гичүвэ би насен мэдик тэр бурханы ариунсус Есүсийн ариунсус Есүс шавнарт шавнарта өгсөн а би танарт ариун сүнсийг илгээд гэж хэлсэн харин би нар заримдаа ариун сүнсний түхэ ярьж болон харин заримдаа арай хэцүү юм байж болно харин ариун сүнс Ariunsus ni Wilsere binar Ariunsus iksan medispol. Tirudur. Şevnar ni gazar besan. Yagat binar sonson. Yüdeçüdes edaç besan. Yagi umun Yezusik alsan тэгээ дараа магадгүй би нарыг хүлээн аваад дахиад би нарыг бас алж болон гэж бодож байсан. Харин ариун сүнсийг хүлээн аваад тэр хүмүүс Есүсийн түхэй юм зааж өгүүлж байсан. Зургтайгаар хүчтэй болсон. Тэгээд Ариусны анхны ажил юу вэ? Хүмүүсийг эргэж байна. Тэр хүмүүс нэг газар байсан, тэндээс гараад хүмүүс рүү явсан. Тэгээд тэр хүмүүс Есүсийн тухай юм зааж өгч байсан. Тэгээд хоёр дугаард Ариусны ажил бол юу вэ? Багшиг Шавнар Есүстэй хамт гурван жилийн турш байсан. Есүсийг харсан, Есүсийн э, үгсийг бас сонсон. Харин түүний амьсны дараа тэнгэр зарсан. Питер нэг өдөр ингэж хэлсэн, "Оо би цагаасч байна, Тимотирас би о цагаас барах яун" гэж хэлсэн. Гурван жилийн турш Есүстэй байсан. Харин дахиад ажилтэй байсан дахиад ихэлсэн. Тэгэхээр шаунар Есүсийн тухай байсан ба Есүс Есүстэй байсан харин түүний тухай бүх юм ойлгоогүй. Харин тэр өдрөөс хойш Есүсийн тухай юм зааж өгжээсэн. Зааж өгжээсэн. Аа яагаад Есүсийн дэлхийд ирсэн? Есүс би нарын төлөө юу хийсэн бэ? Яагаад загалмэд нас барсан? Яагаад хян дахиад амилсан амилсан энэ түүхэ зааж өгс жэсэн Тимотирас Ариунсус тэр хүмүүст сайн юм зааж өгсөн. Тэгээд Ариунсус би нарт бас багшиг байдаг. Тэгээд заримдаа би нар Юнсусыг сонсох хэрэгтэй. Харин хордугат ажил Ариунсусны ажил Ариунсус одирдагч байдаг хиний одирдаж байх вэ? Манай сумын одирдаж. Би нар э, шэунарын олсэс дандаа сонсдог. Харин сүнс шэунарт бас сүмд жахан шин зам үзүүлжсэн. Никодор тэр үед э, Никодор жахан том асуудал гарсан. Igen Пол хара э, түмэнд Есүсийн түхэ юун заасан. Тэгээд тэр хүмүүс олгогоод сүмд ормоор байсан. Ерүсалем байсан ба шаунаар ингээд босоо аа тэр хүмүүс шууд орч болохгүй. Өмнө жахан юдэчүүд шиг амьдрах хэрэгтэй дараа нь христийн хүмүүс. Тэгээ асуудал байсан. Асуудал гарсан. Хорал хийгээд Ерүсалемд Пол, Питер, Якобо босод тим байсан шаунаар жахан хорал хийгээд Ариун сүнс юм зааж өгсөн. Аа Есүсийн дээрээ бүх хүмүүсийн төлөө амьяа өгсөн. Тимотеас оршасинтэй байсан хүмүүс христийн хүмүүс бас байж болон тэр ханас исэн бэ ариун сүнсээс гарсан юм. Ариун сүнс тэр хүмүүст тийм байсан, тийм хорал байсан. Сайн нат шин юм зааж өгсөн. Нөгөө өдөр бас орасодал гарсан. Христийн дүндас зарим хүмүүс юм авдаггүй байсан. Тэгээд тэр хүмүүс ингэж хэлсэн, яагаад зарим хүмүүс юм авдаг, бинар авдаггүй. Тэгэхэд Питер а ариун сүнсэс санаа аваад ингэж болсон. Аа бинар шэвнэр. Тимотирас бинарын ажил юу вэ? Залбирал бас юм зааж өгөх хэрэгтэй. Бусад хүмүүс энэ э, бойны ажилыг хийж болно тэндээс диакон оо тахилсна гарсан. Ханаас ирсэн бэ? Харин сүнсэс. Та нар бас сонсорой магви батисмо тахийн өмнө ор шашинтэй байсан. Ор шашингүй байсан. Яагаад нэг өдөр та нар ингэж хүсэлтэй болсон? Аа би христийн хүн бэмар байна. Аа би бас батисмо хүт хүртэх хэрэгтэй. Хүртэхийг хүсэж байна. Энэ санаа энэ санаа ханаас ирсэн бэ? Харин Иесус та нарын дотор энэ санааг хийсэн. Тимочирас таны хүсэл тэндээс гарсан. Энэ ариун сүнсний ажил мөн дотор юм хийжээга. Бас би нар сайн мэдик ариун сүнс 빛났 gooi wil ik Ha? zeggen. In de geloof wil ik naar zijn midik. Ochan, ojo, ochan, zult, olgo, hochin, chadar, shintzlich, ochan, susik, bishelil, imech, edas, etc. Binar je catechistim wit inni tu he jums, sorsan, insan. Harim, unes gaden. Arionsons sunt or bilgudik ugudzega. Hudin tom bil, bilik ugudzega. Harare, bi bas in dotor bega uh, gilima, um, begolagin gishumbe, shasni begolagin gishumbedek. In begolag hanasilsan be. Mini odir dast, mini wilslich, undeslich, uh, sum ital besan, Тэр хүн юу бодсон бэ? Оо Африк бега хүмүүс Есүсийн түхэ юм сонсоогүй. Тимочирас missionary байгууллагыг ихэлсэн. MC sister Yakadihan. Und das, und das liegt ju nicht ja doch und der und zart und geht bosso тэр хүмүүсийн төлөө хийн юм ажиг хэрэгтэй вэ. Тэгээд шин байгууллага ихэлсэн. Тэгэл ариун сүнс манай сүнд өөр өөр билгүүдийг өгж байгаа. Яг өгж байгаа. Яг гэвэл энэ билгээр дамжуулан манай сүм өсөж болно. Сайн болж болно. Бас сүм дотор ажил сайн болох хэрэгтэй. Бас таны о манай Париж яг арихан. Ариун сүнс билгүүдийг өгж байгаа. Харин та нарын дундаас зарим багш нар болсон. А? Босад ор ажлыг, ор сумын ажлыг хийдэг. Тэр хүмүүс хүмүүсийг хийн дотсан бэ. Тэр хүмүүсийн хүсэл ханаас ирсэн бэ. Ариун сүнсээс ирсэн. А? Тэгээд дандаа ариун сүнс а? Сүмд билгүүдээ өгж байгаа. Тэгээд энэ бил билгээр дамжуулан манай сүмжахан сайн сүм болж байгаа. Том бишээ магадгүй харин дотор хүмүүс хэрдэг. Дотор хүмүүс шавнар шиг амьдардаг. Тэгээд Есүс бас бас шавнаран дараа ингээд хэлсэн таны би бас ариун сүнсний би байдаг. Ариун сүнсний сүм шиг байдаг гэж хэлсэн. Тэгэхэд ариун сүнсний газар хам байгаа вэ? Сүм байж болон хүмүүсийн дүнд бас байж болон харин хамгийн чухал юм энэ дотор байх хэрэгтэй. Тэгэхэд магадгүй би нар ариун сүнсний тухай олон үг хэлж болно. Харин ариун сүнсийг ирэхгүй бол би нарын өгсч хамбудаа бүжига. Э? Бинар магви одоржинго ин согад ариун сунси сусни хичэл сорч болон олсон сорч болон хари ин хогацсан ин зак ариун сус бинарин дотор ирэхгүй бол. Э? Бинарин уг жахан яа бодаа юм байдаг. Тимочи раст гэдөө бинар жахан жижиг пиослол химээр байна ханд. Тэгээд манай Аманда танд зааж өгж байгаа. Деревосан.